Davud a.s. Nakon pobjede nad Đalutovom vojskom i nakon Talutove smrti, Davud posta poslanik i kralj Benu Israila. Još od vremena Jošua, 460 godina poslanstvo i vlast nisu bili u rukama jednog čovjeka iz naroda Benu Israil. Davud je bio sin Ešija iz potomstva Jakubovog sina Jahode. Preko njega se vlast ponovo vratila Jahodinim potomcima. Historičari ga opisuju kao što kaže Taberi u svojoj historiji, niska rasta, plavih očiju, slabe kose i čista srca. Allah Želešanuhu je ojačao Davudovo kraljevstvo. Benu Israel se nakon godina velikih nesporazuma i razdora ponovo ujedini. Allah mu podari muđize i posla mu listove objave suhufe koje se zovu Zebur. Vatejna Davude Zebura, a Davudu smo dali Zebur. Davud salam je bio lijepog glasa. Mnoge predaje spominju kako ni jednom čovjeku nije dat ljepši glas od Davudovog. U sahih hadisu kojeg bilježi imam Ahmed se kaže da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem čuo Ebu Musa el Ešarija kako uči Kur'an, glas mu je bio posebno lijep. Poslanik je neko vrijeme slušao melodično učenje Kur'ana koje se traži prilikom učenja. Potom Resulullah sallallahu alaihi ve sellem reče Ja eba Musa, lekad utite mizmaren min mezamiri ali Davude. O ebu Musa, data ti je Davudova melodičnost glasa. U tome je Allah Đelešanhu dao znak Davudovog poslanstva ljudima. Kad bi Davud a.s. učio Zebur, brda bi za njim ponavljala njegove riječi, a ptice bi iznad njega u mjestu lebdjele i sa njim ponavljale tespi, jer im je Allah želešanuhu naredio, ja džibalu evi bi ma'ahu vatajre, o brda, ponavljajte zajedno s njim hvalu i vi ptice. U drugom ajetu se kaže, i potčini smo planine i ptice da s Davudom Allaha hvale, to smo mi bili kadri učiniti. To je bila Davudova muđiza i ljudi su je jasno vidjeli. Allah Đalešanuhu kaže, mi smo brda potčinili da zajedno s njim hvale Allaha prije nego što sunce zađe i poslije pošto grane. Wa tajre mahšureten kullun lehu evvab a i ptice okupljene, svi su oni zbog njegova hvaljenja hvalu ponavljali. Davudova muđiza je bila i gvožđe koje se u njegovim rukama oblikovalo poput gline i voska. Od njega je Davud alaihi salam načinio pancir koji je bio nepoznat ljudima toga vremena. Ljudi su koristili pancir u obliku željeznih ploča koje su nosili na prsima, plečkama i leđima – Takvi panciri su bili jako teški, pa im Davud napravi pancir od malih željeznih halki, koji je bio neuporedivo lakši od dotada poznatih. Ovi panciri kao i način njihovog pravljenja su spomenuti u Kur'anu. I učinili da mu mehko gvožđe bude, pravi široke pancire i čestito ih pleti i činite dobro jer ja vidim šta radite vi. Allah Želešanuhu kaže, kaže, i nauči smo ga da izrađuje pancire za vas, da vas štite u borbi s neprijateljem. Pa zašto niste zahvalni? Poslanici su davali veliki doprinos u napređenju civilizacija. Vidjet ćemo Sulejmanovu ulogu u civilizacijskom napretku toga vremena. Obrada metala se jako razvila posebno u doba Davuda alaihi salam. Allah ojača Davudovo carstvo i učini ga moćnim. O tome Allah Želešanuhu kaže i učvrstili smo carstvo njegovo i dali mu vjerovjesništvo i sposobnost da rasuđuje. Nakon podijeljenosti i rastjepkanosti Benu Israila, Allah im podari veliko, ujedinjeno i moćno carstvo kojim je uspješno vladao Davud a.s. Davud je pravedno sudio ljudima. Neke njegove presude su spomenute u Kur'anu. Tako jednog dana dvojica ljudi pređeše preko zidina hrama u kojem je Davud alaihi salam činio ibadet. Poznato je da je Davud dio dana provodio sudeći ljudima, dio dana bi posvetio upravljanju carstvom, a noću bi provodio u ibadetu. Noću nije dozvoljavao nikome da ga u ibadetu ometa. Jedne noći dvije osobe se usudiše i preskočiše zid dvorca. Davud se iznenadi kad ih ugleda. Postoji predaja koja kaže kako se radilo o dvojici Meleka u ljudskom obliku, ali ja nisam našao da je jedna od tih predaja vjerodostojna. Allah Želešanuhu kaže, a da li je do tebe doprla vijest o parničarima kada su preko zida hrama prešli? Kad su Davudu upali, pa se on njih uplašio. Ne boj se, rekli su, mi smo dvojica parničara jedan drugom smo nažao učinili, pa nam po pravdi presudi. Ne budi pristrasan i napravi put nas u puti. Pitao ih je Davud, alaihi salam, zašto niste došli u toku dana? Zakasnili smo, rekli su. Pitao ih je o sporu, prvi od njih reče, Ovaj prijatelj moj ima 99 ovaca, a ja samo jednu. I on mi reče, daj ti nju meni i u prepirci me pobjedi. Mnoge predaje spominju kako se ovdje radilo o ženama. To je pravi belaj koji se nalazi u knjigama Tefsira, kako je navodno Davud imao 99 žena, a jedan njegov vojskovođa imao lijepu ženu koju je Davud želio za sebe. Pošto je bila udata, slavo je njezina muža u brojne bitke, a on bi se redovno vraćao kao pobjednik, pa ga je na kraju ubio i ženu mu sebi uzeo riječi koje se ne mogu kazati o najslabijim vjernicima, a kamoli o poslanicima. To je greška i belaj koji se može naći u pojedinim knjigama tefsira. Tačno je sljedeće. Ovdje se željelo iskušati Davudovo suđenje ljudima. Bilo je riječi o ovcama, a ne o ženama. Za ženu se u arapskom jeziku nikada ne kaže neađe, ovca, niti se kaže bekare, krava, kao što neki smutljivci kažu o Aishi radijallahu anha. To su neke od opasnosti prisutnih u tefsirima. Ovaj drugi je rekao prvom, ja imam 99 ovaca, a ti samo jednu. Daj mi ti svoju tu jednu, da je čuvam sa mojim ovcama. Nema potrebe da hodaš za jednom ovcom, ja ću ti je čuvati. Vjerovao sam mu, sad on tvrdi kako ja kod njega nemam ništa, ja nemam zato nikakva dokaza tražim pravednu presudu. Davud presudi. Učinio ti je doista krivo, reče Davud, time što je tražio da tvoju ovcu doda ovcama svojim. Mnogi ortaci čine nepravdu jedni drugima. Mnogi ortaci čine zulum jedan drugome. Ovdje je upozorenje ortacima da budu pravedni i da jedni drugima nepravdu ne čine. Malo je onih koji nisu takvi illa إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم نچine jedino oni koji vjeruju i rade dobra djela, a takvih je malo. Davud alaihi salam požuri u presudi, a da drugu stranu u sporu nije ni saslušao. U jednoj predaji se spominje kako su ova dvojica odjednom nestala ispred Davuda alaihi salam. U drugoj predaji se kaže kako je drugi upozorio Davuda i zatražio da i njega sasluša. Davud shvati kako je zulum učinio drugoj strani, odmah se pokaja. I Davud se uvjeri da smo mi baš njega na kušnju stavili, pa oprost od gospodara svoga zamoli, pade licem na tle i pokaja se. Ovako postupaju dobri Allahovi robovi odmah nakon uviđene greške se pokaju. Allah Đalešanuhu kaže فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَا وَحُسْنَ مَآبِ I mi smo mu to oprostili i on je doista blizak nama i divno prebivalište ga čeka. Allah ga upozori na njegovu grešku. U tom upozorenju je dokaz da se radilo o ovcama, a ne kao što židovi lažu na poslanika, optužujući ga za nekakvu ženu. O Davude, mi smo te namjesnikom na zemlji učinili, Zato sudi ljudima po pravdi i ne povodi se za strašću da te ne odvede sa Allahova puta. Oni koji skreću sa Allahova puta čeka teška patnja na onome svijetu zato što su zaboravljali na dan u kome će se račun polagati. Tako je vladao i sudio svome narodu Allahu posebno drag rob Davud a.s. U sahih hadisu kojeg bilježi Buharija i Muslim se kaže Allahu najdraži namaz je Davudov namaz, a najdraži post mu je Davudov post. Davud bi pola noći proveo u snu, trećinu bi noći klanjao u noćni namaz, pa bi šestinu te noći spavao. Postio bi svaki drugi dan. Allah Želešanuhu je pohvalio Davuda riječima u Kur'anu I'amelu ale Davude šukra wa kalilum min ibadis šekur. Trudite se i budite zahvalni o čeljadi Davudova, a malo je zahvalni među robovima mojim. Danas Allah učini od njemu zahvalnih robova. Umro je Davud, alaihi salam, u stotoj godini života. Njegova smrt je spomenuta u mnogim sahih hadisima koje smo spomenuli u kazivanju o Ademu, alaihi salam, kada je on ugledao svjetlo na Davudovom čelu i od sebe mu dao još 40 godina godina koje su se dodale na ranije određeni 60 godina Davudova života. U sahih hadisima se spominje kako je Davud a.s. bio jako ljubomoran na svoje žene koje su živjele u zidinama opasanim dvorcima kako se niko ne bi mogao njima približiti. Jednog dana žene ugledaše čovjeka unutrašnjosti dvorca. Pitale su se ko je ovaj. Allaha nam, ako ga Davud vidi, pogubit će ga. Davud sazna za tog čovjeka, upita ga ko je on i kako je i zašto prešao zabranjeni dio dvorca. Ovaj mu odgovori, ja sam onaj za koga ne postoje zidine ni prepreke. Davud mu reče, ti si melek smrti, dođi i uzmi mi dušu. Odmah se Davud pokorio Allahovoj odredbi. Pokopao ga je Sulejman alaihi salam u gradu Kuc, današnjem Jerusalemu. Ovaj hadis bilježi imam Ahmed sa jakim senedom. U tom hadisu se kaže Allahu poslanik Davud je bio jako ljubomoran. Kada bi napustio kuću, sva vrata bi zaključao, tako da niko nije mogao ući kod njegovih žena dok se on ne vrati. Jednog dana je izašao i zaključao vrata, njegova supruga je gledajući kroz prozor u dvorište ugledala nepoznatog čovjeka kako stoji na sredini avlije reče prisutnima kako je mogao onaj čovjek ući tamo kad su sva vrata zaključana. Tako mi Allaha osramotit se pred Davudom. Kad se Davud vrati, ugleda čovjeka kako stoji na sred dvorišta. Ko si ti, upita ga. Ja sam onaj koji se ne boji kraljeva i pred kojim se ne može niko ne dati, odgovori on. Davud reče, ti si tako mi Allaha, melek smrti, pa dobro došla Allahova odredba.